No sé cuál es mi realidad, siento que voy a fallar. Sé que todo me hace mal, ahora me cuesta volar. Ya no sé cómo escapar, hoy me es difícil amar. Sé que todo esto es culpa de mi maldita ansiedad. No sé cuál es mi realidad, siento que voy a fallar. Sé que todo me hace mal, ahora me cuesta volar. Ya no sé cómo escapar, hoy me es difícil amar. Sé que todo esto es culpa de mi maldita ansiedad. Soy esclavo de mis pensamientos y ahora atrapado en mis recuerdos. Demonios con forma de sentimiento dentro de mí, buscando salir del mambo sin fin que atrapa mi alma y no la deja huir. Y siento que pierdo el control de mi cuerpo, cayendo tan lejos de todo mi sentimiento. No sé cuál es mi realidad, siento que voy a fallar, sé que todo me hace mal, ahora me cuesta volar, ya no sé cómo escapar, hoy me es difícil amar, sé que todo esto es culpa de mi maldita ansiedad. No sé cuál es mi realidad, siento que difícil volver el tiempo hacia atrás Me pierdo sin ver en la oscuridad Estoy cayendo otra vez Demonios sin my head Me cuesta respirar Fuck maldita ansiedad Yo no sé cómo volver, ya yeah. a mi mente Tirado en la cama sigo sin querer moverme Me cuesta entenderme, sé lo que se siente Pensar que estás solo y que nunca van a entenderte I'm falling, I'm falling. No sé cuál es mi realidad. No sé cuál es mi realidad. Siento que voy a fallar. Sé que todo me hace mal. Ahora me cuesta volar. Ya no sé cómo escapar. Hoy me es difícil amar. Sé que todo esto es culpa de mi maldita ansiedad. No sé cuál es mi realidad. Siento que